U ovojim emisijama emisijama upoznavanja naše vjere dini islama govorimo, kako je sam serijal i nazvan, govorimo o propisima naše lijepe vjere dini islama. Konkretno, u zadnjim emisijama govorimo o propisima namaza kao najbitnijeg ibadeta u islamu. Ibadeta bez kojeg se čovjek ne može smatrati muslimanom. Govorimo konkretno o samom načinu obavljanja namaza. Kako, na koji način da obavimo namaz, kako da ga obavimo kao što ga je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Allah jalla wa ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi u suri El Ahzab لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Vi u Allahovom poslaniku zasigurno imate najbolji uzor u svemu. I sam Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem konkretno za namaz je rekao Sallu kema ra'aytumuni usalli. Klanjajte onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. Dakle, muslimani i muslimanke trebali bi da obave svoje namaze kako ih je obavljao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Naročito ako uzmemo u obzir da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam na takav način ustrajavao u obavljanju namaza. Dakle, ustrajavao je na takav način prilikom obavljanja namaza, stoga dakle neophodno je da i mi na takav način obavljamo, obavljamo svoje namaze. U našoj prošloj emisiji govorili smo o pojedinim adabima prilikom odlaska do džamije, jer muškarcima, muslimanima, preporučeno je maltene jel, i obaveznim učinjeno da svoje namaze obavljaju u džamijama, da obavljaju u džamatu sa ostalim muslimanima. I brojni kuranski i hadijski tekstovi upućuju, upućuju na to. Čak Allah u svojoj plemenitoj knjizi spominje obavljanje namaza u džamatu za vrijeme boja. Za vrijeme boja. Pa nam je poznato kroz knjige fiqha da postoji kako dakle da se obavi namaz u džematu u toku borbe. Dakle postoje verzije, načini kako ih je obavljao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima klanjao u toku borbe. Dakle u toku borbe treba klanjati namaz u džematu. Pa šta je dakle onda dakle u stanju mira? Zar da se ostavimo jeli, džamija, mesčida i boravimo u svojim kućama i klanjamo u svojim kućama, dakle nije u redu, već muslimani, muškarci trebali bi da obavljaju svoje namaze u džamijama. Pa smo spomenuli jeli, da je lijepo da onaj koji odlazi do džamije da obavi namaz, da ode pod abdestom, da se abdesti, da tokom svoga odlaska do džamije zikri različiti zikr jer od Allahovog poslanika alihi salatu sam nije vjerodostojno prenešen neki poseban zikr, neka posebna dova koju se treba učiti i koju treba jeli, musliman koji treba da se pridržava prilikom svoga odlaska do džamije. Zatim da prilikom svoga odlaska jeli ponaša se smireno, skrušeno, upravo onako kako se jeli ponašaju u samom namazu. Jer je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao doista kada neki od vas naumi da obavi namaz, krene da obavi namaz, on je u namazu. On je u namazu. Dakle, kao što se ponašamo u namazu, trebali bismo se isto tako ponašati prilikom odlaska na namaz. Zatim, dakle, da nanijetimo tim svim tim svojim odlaskom do džamije radi namaza i mnoge druge radnje, dakle popunjavanje safa, odazivanje e, moezinu, jeli ponavljanje za njim prilikom ezana, ponavljanje za njim prilikom ekameta i slično čime dakle možemo samo tim jednim svojim postupkom, odlaskom na nama, sklanjanjem namaza i povratkom kući zadobiti brojne, brojne nagrade. Kada dođemo do džamije, kada dođemo do džamije, ulazimo u džamiju. Preporučeno je da se u džamiju prilikom ulaska u džamiju dakle prouči dova. Da kada ulazimo u džamiju da proučimo dovu. Bilježi imam muslim da je Allahov poslanik alihi salatu uslam rekao kada neki od vas ulazi u džamiju neka kaže Allahumme ftah li abuabe rahmetik. Allahumme ftah li abuabe rahmetik. Allahu moj otvori mi vrata svoje milosti. Allahu moj, otvori mi vrata svoje milosti. Dakle, kada ulazimo u džamiju, trebali bismo proučiti ovu dovu. Allahumma ftah li abwaba rahmetik. Allahu moj, otvori mi vrata svoje milosti. Molim te da mi otvoriš vrata svoje milosti. Dočim, kaže Allahov poslanik alaihi salatu uslam, a kada izlazi, neka kaže Allahumme inni as'aluke min fadlik. Allahu moj, ja te molim za tvoje dobro. Allahu moj, ja te molim za tvoju dobrotu. Allahumme inni es'eluke min fadlik. Dakle, kada ulazimo, govorimo, učimo dovu, Allahumme ftah li abuaba rahmetik, Allahu moj, otvori mi vrata svoje milosti, a kada izlazimo iz džamije, učimo dovu, Allahumma inni es'aluka min fadlik. Allahu moj, doista te ja molim za tvoje dobro, za tvoju, tvoju dobrotu. Što se tiče drugih dova, dakle ovu dovu bilježi imam muslim u svojoj zbirci vjerodostojni hadisa i ovaj hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan. Što se tiče drugih hadisa u kojima se spominju drugi, drugačiji zikrovi, drugačije dove, svi ti hadisi su slabi hadis koga bilježi imam Ebu Davud u kojem se spominje donošenje salavata prije i poslije dove. Da se dakle donese salavat na Allahovog poslanika alihi salatu oslam prije dove i poslije dove taj hadis je slab. Također da se kaže rabbi gfirli prije i poslije dove i taj hadis je taj hadis je slab, taj hadis je prekinut, dakle neispravan i na takav način slab i po njemu se ne može postupati. Dakle, jedini zikr koji je vjerodostojan, dova koja je vjerodostojna da se uči prilikom ulaska u džamiju i izlaska iz džamije jeste Allahumma ftah li abuaba rahmetik prilikom ulaska, Allahumma otvori mi vrata svoje milosti, dakle ko ne može da zapamti na arapskom, neka pokuša zapamtiti barem na bosanskom, jeli na našem jeziku i neka na takav način uči ako ne može na arapskom. Allahu moj, otvori mi vrata svoje milosti i prilikom izlaska Allahumme inni es'eluke min fadlik. Allahu moj, ja te molim za tvoje, tvoje dobro. Zatim, prilikom ulaska u džamiju, kada izgovaramo ovu dovu, trebali bismo ući s desnom nogom. Dakle, trebamo voditi računa. Kako je došlo? Kada neko od vas naumi da obavi namaz ili krene da obavi namaz, on je u namazu. Pa kao što namaz ima svoje propise kojih se treba držati, njih se pridržavati i na takav način obaviti i privesti kraju namaz, Isto tako trebali bismo se pridržavati i adaba, ponašanja, postupaka, pridržavati, dakle kako nam je to propisano prilikom dolaska na namaz. Pa jedan od tih propisa, jedan od tih adaba jeste i da uđemo u džamiju desnom nogom. Da kada ulazimo u džamiju, prvo ulazimo desnom nogom pa lijevom, a kada izlazimo iz džamije, prvo izlazimo lijevom nogom pa, pa desnom. Što se tiče hadisa na ovu temu, dakle, prilikom ulaska u džamiju, doista hadisa nema. Nema, dakle, vjerodostojnih hadisa po tom pitanju. Međutim, postoje postupci ashaba, da su ashabi na takav način ulazili u džamiju. Narošto, dakle, ashab Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma. Abdullah ibn Omer, dakle, sin drugog halife Allahovog poslanika, alaihi salatu uslam, Omera ibn Khattaba. A ovaj plemeniti ashab Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, kažu islamski učinjaci, da je bio najdosljedniji u slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da je najviše od svih ashaba slijedio Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Stoga počesto islamski učenjaci ukoliko ne nađu dokaz, ukoliko ne nađu hadis, riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ili njegov postupak, njegovo dijelo, po nekom pitanju onda se osvrću ka životu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma i traže da li se nešto po tom pitanju prenosi od njega da je rekao ili da je uradio. Pa Imam Buhari rahimehullahu ta'ala u svom sahihu naslovio je poglavlje jeli, o ulasku desnom nogom u džamiju o ulasku desnom nogom u džamiju, zatim je spomenuo da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma tako postupao. Dakle, prvo je spomenuo, a zatim je spomenuo hadis Ajše radijallahu anha koja kaže da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam volio davati prednost desnoj strani u svim, u svim dobrim, dobrim dijelima. Pa dakle, imamo e, postupak Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma, svakako to se prenosi od drugih ashaba i također imamo općeniti hadis, hadis Aisha radijallahu anha u kojem se kaže da je Allahov poslanik alaihi salatu sam davao prednost dobru, dobrim dijelima, dakle, davao im je prednost desnoj strani. Dakle, davao je prednost desnoj strani kada bi činio jeli, ta dobra dijela, kada bi oblačio obuću, kada bi češljao se jeli, i u svim drugim lijepim, dobrim, dobrim dijelima. Stoga, dakle, kada ulazimo u džamiju, ulazimo prvo desnom nogom, zatim lijevom, a kada izlazimo iz džamije obratno, izlazimo, dakle, prvo lijevom, a onda desnom. Ukoliko dolazimo u džamiju i odmah, dakle, s vrata se ulazi u mesčid, tamo dakle gdje se klanja. Nema dakle nekakvog predulaza, nema dakle mjesta gdje se ostavlja obuća i slično. Tada je li preporučeno je budući da kada se skida obuća prvo se dakle oslobodi lijeva noga pa desna. Prvo se oslobodi lijeva noga pa desna. Učenjaci preporučuju da se skine jeli, desna, da se skine lijeva obuća, da se dakle oslobodi prvo lijeva noga pa da se nogom skine na obuću, zatim desna noga pa da se desnom nogom stane na obuću, zatim da se desnom nogom zakorači. Dakle, da se izuje lijeva noga pa desna noga pa da se onda jeli desnom nogom zakorači u džamiju gdje se dakle odmah klanja. Pa ćemo na takav način ispuniti i jedan i drugi sunnet. Dakle, kod skidanja obuće skida se prvo lijeva pa desna, a kod ulaska u džamiju, dakle, ulazi se prvo, prvo desnom nogom. Zatim, kada uđemo u džamiju, trebali bismo klanjati tehijetul mesjid. Trebali bismo klanjati tehijetul mesjid. Dakle, da klanjamo dva ili više rekata ukoliko smo došli prije ezana ukoliko mu ezin nije proučio ezan za dotični namaz, već smo došli prije njega, dakle ima slobodnog vremena, tada bismo trebali da klanjamo dva rekata, najmanje je li tehijetul, tehijetul mesčida. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, Naprotiv, jeli podizao bi ljude ukoliko bi vidio nekoga da sjedne, da uđe u džamiju, pa sjedne, a ne klanja tehijetul mesčid, digao bi ga, pitao jesi li klanjao dva rekata, jesi li klanjao tehijetul mesčid, kada bi čovjek odgovorio da nije, rekao mu, klanjaj pa onda sjedi. I također je rekao kada neko od vas uđe u džamiju, uđe u mesčid, neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata. Neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata. Zbog ovih hadisa i postupaka Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, islamski učenjaci, islamski učenjaci se razilaze po pitanju propisa tehijetul mesčida, dakle ta dva rekata koji se klanjaju prilikom ulaska u džamiju u mesčid. Čak pojedini islamski učenjaci kažu da je to obaveza, da je to vađib, jer se spominje u jednom hadisu da je Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, digao čovjeka koji je došao u petak, na džumu koji je došao Allaho poslanika alihi salatu wasalam je držao hutbu pa je čovjek sjeo. Slušanje hutbe je vađib, slušanje hutbe je obaveza i čovjek je vjerovatno iz tog razloga došao i sjeo kako bi ispunio tu svoju obavezu slušajući džumu. Međutim, Allaho poslanika alihi salatu sam pred svim ljudima iako se nalazi u nečemu što je obaveza, podigao je tog čovjeka i rekao mu, rekao mu da klanja dva rekata. Pa, zbog ovih postupaka i riječi pojedini islamski učenjaci kažu da je obaveza obaveza klanjati tehijetul mešćid dok većina većina islamskih učenjaka kažu je li da je to da je to sunnet sunnet klanjati međutim kada se nešto kaže da je sunnet to ne znači da je to je li da se to može ostaviti i da to treba ostaviti subhanallah naše prve generacije ashabi radijallahu anhum Zbog čega je Allah zadovoljan njima? Zbog čega je to generacija koja se nikada više neće ponoviti? Zbog toga što oni nisu pitali je li obaveza ili je to samo lijepo, preporučeno. Morali se to ili ne? Ne već ukoliko bi vidjeli Allahov poslanika alaihi salatu wasalam da on to radi i oni bi radili. Ukoliko bi čuli Allahov poslanika alaihi salatu wasalam da govori o nečemu, da treba to činiti, nisu pitali je li to doista obaveza ili je to samo lijepo, oni bi, oni bi činili. Naši prethodnici, ashabi, kada bi čuli da je nešto sunnet, činili bi to, radili zbog toga što je to sunnet što je to praksa koga? Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što je to činilo najbolje stvorenje koje je ikada hodilo ovom zemljom. On je to činio. On je to činio. Najbolji čovjek je to činio, tako postupao. Pa šta smo mi? Jel to mi ne trebamo činiti? Ako je on to činio, nažalost danas mi kada čujemo za nešto da je sunet, mi ostavljamo sunet. Naši prethodnici ashabi su uh, činili sunnet zbog toga što je sunnet. Ostavljamo sunnet zbog toga, zbog toga što je sunnet. I kako da budemo poput njih? Kako da ih stignemo ili im se koliko toliko približimo, približimo u dobro. Dakle, ako se uzme stav mišljenje da je tehijetul mesčid, klanjanje dva rekata tehijetul mesčida, da je sunnet, onda ne bismo to trebali ostavljati i ne bismo trebali Nažalost, danas ima ljudi koji se ismijavaju sa onima koji uđu u džamiju, drugi ljudi sjede, oni uđu i klanjaju dva rekata. Znaju za ovaj propis, nisu kao drugi nemarni prema svojoj vjeri, nisu kao drugi nemarni prema najbitnijem ibadetu u islamu, namazu, već se podučili propisima kako na najljepši način da se pripreme za taj fard namaz. Pa kada uđu u džamiju, klanjaju dva rekata i onda sjednu znaju za riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam, kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata, a drugi, nažalost, se ismijavaju. Pogledaj ga, vidi šta on pametuje, šta on izmišlja, otkuda sada ovo, nova vjera i slično, to je od davnina, od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, to je, to je propis. Dakle, da klanjamo tehijetul, tehijetul mesčit. Čak, dakle, tehijatul mesjid se klanja po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka ukoliko dođemo u džamiju i u pokuđenom vremenu. Koje je to pokuđeno vrijeme? Dakle, pred akšam ili jeli, pred izlazak sunca ili kada je sunce u zenitu na sredinu neba. Na sredini neba. To je, kako kažu pojedini islamski učenjaci, pokuđeno ili zabranjeno vrijeme. Međutim, svaki namaz, pravilo je da svaki namaz koji ima svoj povod, ima svoj razlog zbog čega se klanja, dozvoljeno ga je klanjati dakle i u tim pokuđenim, pokuđenim vremenima. Pa isto tako, ukoliko uđemo u džamiju pred akšam, nije dakle nastupilo akšamsko vrijeme, nije mu ezin, počeo da uči ezan, mi uđemo i možemo da klanjamo dva rekata, nema smetnje da se klanja. I dakle, ne bi trebali koriti one koji klanjaju. Oni koji smatraju da nije ispravno, da nije u redu, da je preče mišljenje, da se ne klanja u tom vremenu, oni mogu da zadrže svoje mišljenje za sebe i neka oni tako postupaju, ali dakle postoji i inša ta'ala ispravnije je to mišljenje da se klanja u makojem vremenu ušli u džamiju, pa čak dakle i u pokuđenom vremenu, jer taj namaz ima svoj povod, ima svoj, ima svoj razlog. Kada je pokuđeno klanjati tehijetul mesčitu? kada je pokuđeno klanjati tehijetul mešćid, onda kada imam, dakle već treba da stupi u fard namaz. Kada treba da se klanja fard namaz, jer kada se ezan prouči, nema, kada se ikamet prouči, nema drugog namaza osim fard namaza, onog namaza za kojeg je i kamet proučen. Pa dakle, nije u redu da čujemo i kamet se uči i mi ulazimo u džamiju, mi klanjamo sunnete ili mi klanjamo tehijetul mesčit. A sami sunneti su, jeli, tahijetul mešid. Već, dakle, trebamo stati u saf i klanjati s drugim ljudima, s drugim muslimanima trebamo klanjati fard, dotični fard namaz. Kasnije, dakle, možemo naklanjati, možemo naklanjati sunnete. I kada je također pokunjeno, pokuđeno klanjati tehijetul mešćid kada uđemo u haram u Mekije kada uđemo u haram u Mekki, nije u redu dakle da sjedi, da klanjamo, niti da sjedimo, sve dok dakle ne obavimo tavaf oko Kaabe. Tehijetul mesčid u Mekanskom haremu jeste dakle tavaf oko Kaabe, kako kažu islamski, islamski učenjaci. Dolazimo u džamiju, klanjamo tehijetul mesčid, klanjamo sunnete, jeli, a počesto ukoliko dakle dođemo nakon proučenog ezana, nemamo vremena da klanjamo tehijetul mešid, da klanjamo sunnete. Pa pojedini pitaju da li možemo spojiti nijet, pa klanjajući dva rekata sunneta, da nam to bude dakle i dva rekata tehijetul mešida. Kažem, nema potrebe za ovim pitanjem, jer kako kažu islamski učenjaci, od davnina, dakle raniji islamski učenjaci na tome su oni bili složni, tahijatul mesjid nije neki poseban poseban namaz. Već je to dakle svaki namaz koji se prvi klanja u džami. Svaki namaz koji se prvi klanja u džami, on je tehijetul, tehijetul mešid. Pa ukoliko dakle klanjamo sunnete, uđemo u džamiju, učilo je podne za namaz, učilo, učio je i kamet za podne namaz, uđemo i tada, dakle, klanjamo podnevske sunnete. Ti podnevski sunneti su tehijetul mesčit. Ti podnevski sunneti su tehijetul mesčit. Nema potrebe, dakle, da klanjamo dva rekata tehijetul mesčita, pa dva rekata, pa dva rekata, jeli, podnevskih sunneta. Ne, već ukoliko klanjamo podnevske sunnete, ti sunneti su ujedno i tehijetul mešit. Kada ćemo klanjati zasebno tehijetul mešit? Kada dođemo prije namaskog vremena. Kada dođemo u džamiju prije namaskog vremena ili između namaskih vremena, trebamo dakle čekati još da nastupi namasko vrijeme, tada prije nego li sjednemo, klanjamo dva rekata tehijetul mešćida. Dakle, ukoliko smo klanjali tehijetul mešćid ili sunnete, pred fard sjedimo i čekamo muezina da prouči ezan, da stupimo u fard namaz zajedno sa ostalim muslimanima. Dakle, da klanjamo fard namaz u džamatu. Kada ustati? Kada ustati? Da li, dakle, ustajemo kad mi hoćemo, kad mi vidimo potrebu ili kod određenih riječi, kod ikameta, kada mu ezin uči ikamet, kod određenih riječi mi trebamo, mi trebamo ustati. Po ovom pitanju također nema vjerodostojnog hadisa od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jeste, islamski učenjaci su spominjali određene određene stavove svoje. Neki kažu kod riječi Allahu Akbar na početku odmah, dakle trebamo ustati kada ustane i muezin. Drugi kažu kod riječi kad kameti sala, kad kameti sala, je li počinje namaz, počinje namaz. Dok treći kažu obaveza je ustati kod zadnjeg tekbira. Dakle, kad se kaže Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tada je obaveza da se ustane. Budući da nema ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu oslam po ovom pitanju prenešeno, kaže se, kako kaže ima Malik rahimehullahu ta'ala, ustaje se je li onda kada čovjek vidi potrebu. Dakle, onoliko koliko mu je potrebno da ustane, da poravna sebe sa desnom stranom safa i lijevom stranom safa, koliko mu je potrebno i dakle da nakon toga za imamom izgovori početni tekbir. Koliko mu je potrebno vremena, tada dakle on i ustaje. Ima starijih ljudi koji se teško dižu, koji teško ustaju, ima i bolesnih ljudi i slično, njima treba više vremena, možda jeli, za razliku od mladića i slično, pa svako ustaje prilikom učenja i kameta onda dakle kada on vidi ili koliko je dakle potrebno mu, potrebno vremena. Također, kao što je propisano ponavljati za muezinom prilikom učenja ezana, kada muezin uči ezan, pa ponavljamo kada on kaže Allahu Ekber, kažemo i mi Allahu Ekber, ašhedu en la ilaha illallah, kažemo mi ašhedu en la ilaha illallah. Dakle, i ostalo, kao što smo govorili, kada smo govorili o propisu ezana. Isto tako lijepo je preporučeno, kako kaže stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, da se ponavlja i za ikametom, jer se ikamet u pojedinim hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa selleme naziva drugim ezanom. Naziva se drugim ezanom. Pa kao što se za ezanom inače ponavlja, isto tako i za ovim drugim ezanom, dakle ikametom, treba, treba da, se, da se ponavlja. Također, ono što je obaveza prije nego li stupimo u namaz, prije nego li donesemo početni tekbir, podignemo ruke i donesemo početni tekbir, jeste da poravnamo saf sa svoje desne strane i sa lijeve strane, odnosno da se mi poravnamo sa desnom i lijevom stranom safa. A to je, dakle, naročito obaveza imamu. Obaveza je imamu da, dakle, poravna saf ne bi trebao imam da stupi u namaz, da zanijeti, da otpočne s namazom sve dok dakle, ne poravna saf. Čak dotle su govorili islamski učenjaci o ovom pitanju da su pojedini smatrali da je to stroga obaveza. Čak Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, iz Zahirijske pravne škole, veliki islamski učenjak, smatrao je da je namaz neispravan ukoliko se ne poravna saf. Ukoliko se prethodno ne poravna saf, Ibn Hazm rahimehullahu ta'ala smatrao je je li namaz neispravnim i zato je imao određene dokaze. Velika većina islamskih učenjaka je stava da je to sunnet, ali opet Ponavljam, kada kažem da je to sunnet, mi bismo to trebali raditi, a ne ostaviti. A ne ostaviti. Kada kažem da je sunnet, samo želim reći dakle da to ne utiče na ispravnost namaza, da se ne dovodi u ispravnost namazu ukoliko se kojim slučajem ne dakle poravna saf. Ali bi trebalo dakle da imam po svaku cijenu poravna saf. Čak se prenosi od Omera radijallahu talan da je poravnavao saf sa štapom, također od Bilala, radijallahu talan, prenosi se da je poravnavao štap, e, poravnavao saf sa štapom, jeli e, po prstima bi udarao jeli blago klanjače, jeli one koji bi stojali u safu i tjerao ih nazad, nazad ili ili naprijed. Dakle, prije nego li stupimo u namaz, trebali bismo poravnati, poravnati i ispraviti saf. Što se tiče vrednovanja jeli, desne strane safa nad lijevom stranom postoje određena predanja po tom pitanju u kojima se kaže jeli, da Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki donose salavate na desnu stranu safa, na one koji stoje na desnoj strani safa. Međutim, taj hadis je neispravan taj hadis na takav način nije ispravno zabilježen od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, već je ispravno zabilježen da Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki donose salavate na one koji uspostavljaju safove na one koji poravnavaju safove na one koji spajaju spajaju safove. Dakle, došlo je u hadisu inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala mejamini sufuf. Doista Allah i njegovi meleki donose salavate na desnu stranu safa. Na takav način dakle, hadis nije mahfuz, nije, dakle, ispravno zabilježen i zapamćen. Na takav način se ispravno ne prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, već je ispravno prenešeno, kako imam el bejhaqi, o tome govori u svome dijelu je sunenu kubra, inna Allahe omela iketehu yusallune ale ledine jesilune sufuf. Doista Allah subhanahu wa ta'la i njegovi meleki donose salavate na one koji uspostavljaju, povezuju, poravnavaju, jeli, safove, ne ostavljaju dakle praznina u safu. I dakle, na osnovu toga islamski učinjaci kažu da nema vrijednosti desna strana safa nad lijevom. Nema vrijednosti desna strana nad lijevom. Najbolje mjesto jeste iza imama i uz imama najbolje mjesto u safu jeste iza imama i uz imama. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam lije li li minkum ulul ahlami wan nuha neka stanu iza mene vaši najbolji, vaši najučeniji, vaši naj, razboriti najinteligentniji, pronicljiviji i tako, jeli, slično, dakle, oni koji su najbolji. Pa dakle, mjesto iza Safa jeste za najučenije, najbolje ljude i trebali bismo truditi se, dakle, da e, što je god moguće više, jeli, približimo se, približimo se imamu. A, dakle, biti na desnoj ili lijevoj strani nema, dakle, vjerodostojnog hadisa koji govori o tome postoje samo e, govori ashaba da su oni željeli da budu na desnoj strani safa, međutim ne svi, već dakle prenosi se od par njih, da su željeli da budu na desnoj strani safa da kada Allahov poslanik alihi salam preda selam ili nakon predaje selama kada se okrene radi zikra da prvo dakle njih ugleda da prvo njih ugleda sa svoje desne strane kada se okrene na desnu stranu. Dakle, to su pojedini ashabi voljeli, međutim nisu to sve činili, svi činili. Da su to svi činili, onda bi postojala samo desna strana safa, na lijevoj strani ne bi bilo nikoga. Dakle, nakon što dođemo u džamiju, klanjamo, zatim slušamo i kamet ustajemo, poravnavamo svoj saf, nakon toga za imamom donosimo početni tekbir, tekbiretul ihram, o njemu i ostalim radnjama u namazu uz Allahu dozvolu govorimo u našoj narodnoj emisiji.